บุ๊กทูหกสิบแปดเซชเดสมิดอัสตัวนีใหญ่เล็กลิลส์มัสใหญ่และเล็กลิลส์อุนมัสช้างตัวใหญ่ Zilonis ir liels. หนูตัวเล็ก Pele ir maza. มืดและสว่าง Tumšs un gaišs. ตอนกลางคืนมืด Nakts ir tumša. ตอนกลางวันสว่าง Diena ir gaiša. แก่ชราหนุ่มสาว Wat und Jauns คุณปู่คุณตาของเราแก่มาก Mūsu vectēvs ir ļoti vecs เจ็ดสิบปีที่แล้วท่านยังหนุ่ม Pirms 70 gadiem viņš vēl bija jauns สวยและน่าเกลียด skaists un neglīts. ผีเสื้อสวย taurenis ir skaists. แมงมุมน่าเกลียด zirneklis ir neglīts. อ้วนและผอม resns un tievs. ผู้หญิงที่หนักหนึ่งร้อยกิโลอ้วน simt kilogramus smaga sieviete ir resna ผู้ชายที่หนักห้าสิบกิโลผอม piecdesmit kilogramus smags vīrietis ir tievs แพงและถูก dārgs un lēts รถราคาแพง mašīna ir dārga หนังสือพิมพ์ราคาถูก a v i เ e ir lēta